Bones a tots i totes. Aquí un cop més <clears throat> eh, reprenem el programa de Sintonies Fora Corda després de molts mesos i com no eh, demanar disculpes per, per aquest parell de mesos que no hem pogut eh, confeccionar ni emetre eh, el programa. Eh, bé, eh, aquí reprenent, reprenent aquest programa de música eclèptica contestatària eh, bé, on, on amalgamem eh, diversos estils eh, que tinguin cabuda en, en, aquests, en aquestes definicions que potser eh, us estava comentant. Bé, eh, aquí, aquí esteu, com no, sintonitzant segurament des del 107.7, des de fa poc que Titoieta Ràdio, eh, s'emet eh, <clears throat> abarcant abarcant des de les zones eh, quasi tota Silla i diuen que potser fins a, a Barcelona podríem. Eh, dir-vos eh, dir que també podeu sintonitzar i escoltar els diferents programes en podcasts i, i en directe de Titoieta Ràdio a, eh, a través de la xarxa eh, www.titoieta.cat Bé, idò, avui tenim, tenim un bon recull de bandes com el que és habitual en aquest programa eh, amb noves bandes, amb noves propostes, amb, amb, amb nous descobriments i com no eh, recuperant eh, i, i traient del, del baúl totes, totes aquelles bandes de, de punk rock, de hardcore i de, i de rock que en el seu moment eh, foren pioneres. Bé, doncs aquí esteu a Sintonies Fora Corda, benvinguts. sentir la URSS, una, una banda d'Andalusia, exactament de Granada, una banda que, que es va formar cap al 2006. Uh, eh, bé, ho podeu escoltar. Eh, a mi el, el primer pic, el primer, el primer pic que, que la vaig sentir eh, uh, eh, pensava que la veu era, que era d'una noia, que era d'una lota, i, i no, mm, vaig veure que era un grup de, de, de tot, tot bergans, tot bergans i bastant jovenets. Eh, ja heu pogut sentir aquesta contundència amb aquesta lletra bastant, bastant directa. La cançó que hem sentit era Noves armes, viejas guerras. Eh, bé, eh, apuntant maneres, una banda que, que té dos demos, té un, dos, dos maquetes, tres LPs i un split compartit i bé, heu pogut veure aquest, aquest taratnà que tenen de punk rock apocalíptic, no? amb lletres bastant directes i amb, un, amb una línia bastant obscura i inclús podríem dir que siniestra, no? amb aquests sons de, de guitarra de fons. Bé, dir que aquest, aquest tema l'hem extret de, eh, del penúltim disc que tenen eh, del, del 2012, que es diu Sonidos de un derrumbe, eh, que també es va editar com es va editar una versió pel, pel mercat americà. Eh, la veritat és que jo els he conegut fa poc i, i ja fa estona que, que giren que giren i, i, que, i que fan concerts. Eh, L'últim disc, Maravilles del Mundo, eh, eh, editat per, pel segell La Corporació, eh, el van editar el 2015 i va ser gravat eh, el juliol del 2014. Bé, sentirem, sense dilatar-nos més, sentirem un altre tema d'aquest gran descobriment de, de banda. Aquí teniu la URSS. Mm. so sad sentit a la URSS, eh, hem de sentir el tall 5 d'aquest d'aquest disc Sonidos de un derrumbe eh, enregistrat al 2012 Otros dioses el tall 5 d'aquest disc, que també té una versió pel, pel mercat americà. Bueno, dic, que aquesta projecció que, que han tingut eh, arreu d'Europa i Estats Units i tal, eh, bueno, la podríem, la podríem plasmar amb un petit detall <clears throat> que des d'aquí des d'aquest programa que normalment no fem massa cas d'aquestes històries, eh, simplement eh, simplement eh, com a referència de la projecció que podrien tindre a nivell internacional, cosa que, com us deia abans, a mi m'havia sorprès molt, no? perquè no els coneixia i ja tenen bastanta trajectòria eh, van sortir el 2012 a la revista Maximum Rock and Roll, eh, que, que, els va, que els va mantindre com a número 1 a les llistes durant 5 setmanes, nada más i nada menos, <laughs> com diria el, el Juan de Pablos de Radio 3, nada más i nada menos. Bé, eh, ja heu pogut sentir ja heu pogut sentir aquesta banda andalusa i, i aquests, aquestes lletres tan clares que realment jo me les he estat mirant i estan, està, estava força bé, estava for, força bé. La URSS, per als que us agradi, ja us he dit que tenen dos, dos maquetes, eh, tres LPs, un single <clears throat> i un split compartit. Bé, ara passarem eh, a una banda <clears throat> bastant més antiga, molt més antiga, una banda eh, francesa, eh, exactament de París, una, una banda anomenada De Brigades, no sé com es pronuncia en francès, De Brigades, no, no en tinc ni puta idea de francès. Eh, per cert, un saludo eh, a tots aquests programes que estan sorgint i ressorgint aquí a Titoieta Ràdio eh, en parla francesa. Uh, un saludo perquè, mm, bé, jo m'he intentat escoltar algun i, i uf, no, no entenc res, no entenc absolutament res. Un saludo des d'aquí, des de Sintonies Fora Corda. Uh, <clears throat> els de Brigades, uh, de París, de França, eh, va ser una banda que es va formar el 1982 i va estar en actiu fins al 1989 i la cançó que escoltareu ara és de uh, eh, the error, uh, the errors, <laughs> les errors són tombés. Eh, la meva pronunciació francesa ja veureu que és excel·lent. Ja, i, i està tret, està extret d'aquest tema del disc eh, Chaos en France eh, 2, que hi ha un volum 1, eh, enregistrat el 1984 i hem de dir que reeditat el 2012 pel segell eh, Chaos Production. Bé, el de Brigades eh, és una banda que té, amb aquest, eh, amb aquest poc temps que podríem dir del 82 al 89 que van estar en actiu, van treure 4 LPs, 4 singles i van sortir a diverses compilacions, a bastantes amb, amb tot aquest mundillo de les bandes, eh, de les bandes dels anys 80 eh, franceses, que és tot un mundillo pels, pels que pels, i per les que no ho coneixeu conegueu. Bé, en aquesta eh, compilació de Chaos en France 2 eh, podem... després sentirem alguna banda més que, que he recuperat perquè bueno, tampoc a vegades eh, ens agrada abusar massa de, de compilacions perquè si no podries fer eh, programes només de compilacions però bé, eh, realment eh, són bandes molt peculiars no? amb aquest eh, punk rock eh, francès eh, tan peculiar amb el seu so i amb la seva pronunciació, <laughs> eh, per, per, per què no dir-ho, no? Eh, aquí en aquesta recopilació podem veure bandes també que havien posat en anteriors programes com els Troskits, eh, Camera Silence, Descontrol, Blanc SS, eh, Kidnap també, que els vam poder sentir, Subkits, No Class, bueno, tot això és, eh, és eh, punk rock, Eh, d'aquella època dels anys 80 i, i oi, podríem dir, no? I bé, hi ha, hi ha un parell de bandes eh, bastant bon, els Rats, eh, els, els, els Cambrones, eh, els Trotskits que ja els he dit, i bé, eh, estan, estan força curiosos, com he dit, eh, amb un so eh, super, eh, super personal, no? que té tota la moguda del punk rock francès. Bé, per, per no dilatar-nos més, aquí teniu la mostra, The Brigades. Les héroes són tombers. Em sembla que deu ser els, els herois eh, són tombats o ja, ja no hi són, no? Oh, brigades, de brigades, de brigades, suposo que és en francès. Com no, <laughs> aquí sempre <clears throat> en aquest programa no ens podem estar eh, d'opinar sobre un poc el, el, el trist panorama que hi ha arreu del món no només eh, passant-ho bé, posant música i donar a conèixer i donar informacions de, de bandes contestatàries, eh, i bé, d'aquesta índole, podríem dir, de punk rock i, i de hardcore, no? Bé, eh, <laughs> des dels mesos des dels mesos que no que no hem estat aquí hem passat moltíssimes coses arreu del món i com bé sabreu, avui dia que estem sobreinformats informats amb, amb les xarxes d'internet eh, a vegades s'atura un poc no? tota, aquesta, tota aquesta informació però bé, no deixa de, de tindre la seva part bona, que és que t'enteres de moltes de més coses que, que fa dècades eh, o, o segles la gent no s'enterava, només que pels rotatius i, <clears throat> i pel boca a boca um, <clears throat> i, i per les ràdios quan ja existien, no? eh, i dir bé, que podríem fer un gran i llarg repàs de totes les actualitats, podríem xerrar <clears throat> des de les, des de les últimes eh, des dels últims esdeveniments eh, repressius per part dels Mossos d'Esquadra eh, a Catalunya, eh, com és el cas així més recent, més recent eh, com el que havíem comentat, eh, havíem comentat i informat un poc <clears throat> des d'aquest programa, com és el cas Pandora, cosa que s'ha prolongat, <clears throat> com que s'ha prolongat hi ha hagut nou detencions Eh, podríem xerrar de tot el... <clears throat> perdoneu, de tot el, tot el cas Pujol-Ferrusola, del clan cas Pujol-Ferrusola i tots els milions que tenen en paraïsos fiscals, no? a Suïssa <laughs> i a tot arreu, a Andorra i bueno, tot això que s'ha destapat des de des de moltíssims anys que s'anava dient eh, que bé, que tot aquesta 30 anys de govern eh, donaven per, per, per, crear, per crear molta plataforma, molts amics i, i, i poder estar robant durant molt, molt de temps. Vull dir, això de la corrupció no és nou, això és més antic que, que alguns oficis que diuen que són els primers. Podríem xerrar també del tema de la, <clears throat> de, de la OMS, del, del, del tema de la carn, <laughs> també com a, com a darreres notícies així que la gent diu «Oh, la carn!» Però la carn fa moltíssim de temps que se sap que la carn és una porqueria, com no tinguis un parell de pollastres o, o, o, o, o, o tinguis un porc eh, i l'alimentis tu i sàpigues el que menja, i així tot Eh, sabent eh, el que menja, eh, ja sabem que la terra està contaminada, que els aliments estan contaminats, per no dir s'aire i, i, i altres elements en, a la terra, aquesta tan podrida en la que vivim. La OMS eh, recomana que no es mengi tanta carn, <laughs> ara ho diuen, després de, de moltíssimes enfermetats eh, derivades de, de tota aquesta adulteració del bestiar que s'explota per menjar. Bé, també hi ha estudis paral·lels de, de Greenpeace, per exemple, recentment va entrar una notícia molt curiosa sobre, sobre un estudi que havien fet eh, estadístic de les pomes que es consumien arreu d'Europa. Eh, les pomes, eh, en general, bé, hi havia un, un estudi estadístic i d'anàlisi de, de, de, de, de, de, del, de lo que es derivava de la producció de, de poma que es consumeix i evidentment que era escandalós, no només eh, que és, lo que, em, és amb el que es basa l'estudi, que és amb la contaminació de tots els, els productes fertilitzants, etc etc, eh, químics que se'ls hi posa, no només eh, eh, a nivell de contaminació de, de la Terra. Jo em pregunto, bé, l'estudi, l'únic que s'ha pogut comprovar és que l'estudi contamina la Terra, o sigui, el que serien les conseqüències de tota aquesta producció i de tot aquest consum eh, de pomes eh, <laughs> a nivell europeu. I, de, eh, i jo pregunto, eh, no hem pogut confirmar ni, ni hem pogut fer estudis de tot el que ens prejudica els que mengem aquestes pomes. <laughs> Això supos que com el cas Pujol, com moltíssimes coses més, surten al cap de 30 anys. Eh, bé, eh, els grans especialistes, com hem comentat en diverses eh, ocasions aquí en els programes, els grans especialistes amb aquest mètode de, de, de retras de la informació són els, són els yanquis. <laughs> Com podeu saber, al cap de 50 anys eh, descalifiquen documents i diuen hòstia, no, aquell president el vam assassinar nosaltres, allò era un complot de tal, la guerra aquesta la vam començar nosaltres. <laughs> Aquests són uns, són uns cracs amb això. Bé, ja anirem comentant alguna coseta més de l'actualitat eh, i ara seguirem amb una banda, amb una altra banda, eh, supos que estareu preparats i preparades per, per un poc de canya per un poc de canya d'un nou descobriment, eh, bueno, un descobriment sí, nou relativament, i a veure què us sembla aquesta nova proposta eh, de, de punk rock molt especial. Música aquí que s'ha colat. Acabeu de sentir Los Carniceros del Norte. Exactament, heu sentit eh, La Noche de Valpurgis, que és el tall 1 del disc Santa Sangre, un disc enregistrat el 2011 eh, i editat per Gore Records. Bé, eh, Los Carniceros del Norte, com heu pogut veure, tenen tenen aquest rotllo amb unes influències, aquest punk rock amb, amb unes influències bastant clares de paràlisis permanente i aquest eh, homenatjant i fent referència a quasi tots els discs que tenen eh, i així com van crear eh, aquesta banda eh, fent referència a pel·lícules de terror clàssiques i així amb una música un poc obscura amb, amb les lletres eh, d'aquest rotllo, no? eh, homenatgen a pel·lícules clàssiques com, es, com el gabinet Caligari, del doctor Caligari, del Robert Bien, del, del 1920, el rotllo Nosferatu, del Murnau del, 20, del 1922 o Freaks de, de Todd Brook, mm, Browning del, del 1932. Bé, dic que aquest treball, aquest disc, és, és un, un nou treball eh, amb tributs al cine de terror fet eh, en aquest cas a Mèxic, Espanya, Itàlia eh, i a paratges llatins, no? cine, cine variat d'aquest rotllo, no? d'aquest tall. Un, un homenatge a Paul Nacchi, eh, Jess Franco, Maria, Mario Bra Bava, eh, o Darío Argento. Va ser precisament Nats qui va protagonitzar Naxi, eh, qui va protagonitzar i va coescriure, mm, podríem dir-ho així, La noche de Valpurgis, que és el tema que acabeu d'escoltar. Eh, Leon Kilmboski, del 1971, una història sobre vampiros i hombres lobo i que serveix bastant de base i, eh, i li don sentit en aquesta cançó, no? eh, aquesta primera cançó del disc. Eh, com us he dit, eh, aquesta banda eh, eh té, realment té, mm, té aquest, aquest tarannà de, de, de, de rotllo de pel·lícules de por i tal, fent tribut a tot aquest, aquest d'això, però la gent que, que la compon ve d'altres bandes, com la Casa Usher, eh, nactizombis i, i paralíticos, per exemple. I bé, eh, jo crec que podrem escoltar un altre tall, un altre tall de, de, de los carniceros del norte, un altre tall que s'anomenarà El ataúd del vampiro, que és el tall nou, i, i ara seguirem comentant. nuestros golpes. Bé, els Carniceros del Norte, los Carniceros del Norte són una banda de, de Bilbo, de Vizcaya, i es van formar el 2000, fins ara que sapiguem, encara toquen. <clears throat> Una banda que tenen 4 LPs pel que us agradi el, el rotllo aquest que duen, que no està mal, no està mal, no està mal. Jo trobo que tenen moltes influències de paràlisis permanente, però tenen un so eh, molt, molt contundent. Tenen 4, 4 LPs i un EP, eh, el primer disc 13 cuchillades del 2007, eh, el 2008 13 cuchillades segundo acto, eh, editat per Working Class, i el 2009 un disc anomenat Poe is Dead, un, un EP, l'únic EP que tenen, no, perdoneu, tenen dos EPs, eh, tenen dos EPs, m'he errat. Tenen tres LPs e i dos EPs i Poes is Dead per Zork Factory eh, Records el 2009 i un altre LP que és Sangre de Zork Factory també eh, editat el 2010 i aquest disc que acabeu de sentir que és Santa Sangre editat per Gore Records el 2011 Bé, i ara canviant de, de registres amb una altra proposta musical una banda de, de Bèlgica que, que realment no sé eh, és dels anys, a principis dels anys 80, però l'any exacte en el que es van formar, eh, la veritat és que no ho he pogut averiguar. Una banda de Bèlgica anomenada Moral Demolition. Moral Demolition. <clears throat> Escoltarem la cançó de Police State eh, bé, eh, una, una, un, un tema que podrem, podrem dedicar ara fa, eh, com, com fa poc, eh, com us comentava antes amb el tema de, amb el tema eh, repressiu a Catalunya, amb, amb el nou cop al món llibertari i al món anarquista, eh, des de que ETA va deixar, entre cometes, ses armes i tal, es veu que tota aquesta guarda de, de, de repressors i tot aquest, eh, tot aquest desplegament que tenen no saben com emplear-lo i ara es dediquen als jihadistes eh, i, i, el, i el món llibertari i anarquista. Eh, com havíem comentat en altres programes, ja sabem que <laughs> eh, al final eh, tot això eh, es queda esvaït a nivell de proves. No? Eh, mai hi ha hagut proves realment fermes de, de terrorisme, cosa que aquest terme ja queda totalment prostituït i violat en el seu, en el seu contingut eh, en el seu significat i en el seu contingut, perquè ja és que els, els mitjans de, de desinformació, podríem dir així, eh, ja l'utilitzen d'aquesta manera tan, tan perversa. No? Eh, bé, podem dir que que, que tot aquest muntatge, evidentment, que s'ha destapat quan, quan el jutge que, el jutge que du el cas eh, Pandora, quan, que no estava tancat i en el que s'ha derivat de nou detencions últimament, eh, ha fet unes declaracions dient que no, no va ser ell qui va realment eh, ordenar eh, tots aquests registres i totes aquestes detencions, sinó que va ser pressionat eh, per la Brigada d'Informació de Sabadell des de Sabadell dels Mossos d'Esquadra. Vull dir, perquè us feu una idea, ja, ja sabem per on va tot aquest tema, no? Eh, <laughs> això. Per un altre cantó, dir que també ha sortit ha sortit la identific identificació de, de un, del mosso que va rebentar-li l'orella eh, li va rebentar l'orella a, un, a un manifestant així per la cara i ha sigut imputat eh, per lo de la, per lo dels, lo dels fets eh, per lo dels fets de Canvies a Barcelona, per les protestes de Canvies, quan era un manifestant que no tenia res a veure, anava amb una bicicleta, no sé si heu vist o podeu veure les imatges per YouTube, i, i sin, sin más ni menos estaven xerrant i amb un cop de porra al cap li va rebentar la oïda eh, i bé, aquest ha estat identificat i ha estat eh, imputat i una de les declaracions <laughs> molt gracioses és que nada més i nada menys dir que va, va perdre l'equilibri, o sigui, anava a golpejar-li en el gluti i va perdre l'equilibri i li va golpejar a, eh, a la oïda. Eh, la veritat és que el noi va estar bastant, bastant mal ferit. Bé, eh, sense dilatar-me més amb aquests comentaris eh, d'una pinzellada eh, ràpida i sintetitzada de l'actualitat, eh, us posaré eh, amb Moral Demolition, amb el, amb el tema aquest que us deia de Police State. Aquí teniu Moral Demolition. grossos aquests, aquests Moral Demolition belgues ells. Uh, eh, bé, dir que aquest tema l'hem extret del disc, uh, és, és un, un split compartit amb Ciclón A, no sé si els havíem arribat a posar uh, aquí, és un, un split, un EP uh, de Ciclón A mm, i Moral Demolition un disc enregistrat el 1983 i dir que només van treure aquest disc només varen treure aquest disc i, bueno, i dir que tenen unes lletres combatives i, i amb, amb un disc amb molt bona presentació amb molt bona gràfica, amb un llibre que s'obre i tal, que està bastant bé sobretot valorant que va ser <laughs> a l'època en una època que ja fa un parell d'anys, quan el 1983 es va editar, no hi havia tants, tants mitjans com ara. Bé, ara canviant de registre, a veure què us pareix aquesta banda. aquesta banda, amb aquesta veu femenina, amb aquests sons ochenteros, <laughs> podríem dir, d'aquests d'aquests sons dels 80, eh, inspirada amb un, amb un rotllo de punk rock eh, i anarcopunk, no? De, de narcopunk podríeu dir, ostres, això és una banda d'aquestes d'aquestes angleses dels 80 i pocs, doncs no, <laughs> doncs no. Acabo d'escoltar eh, la cançó Alternative, el tall 4 del disc Self-Titled, un disc enregistrat el 2012 i, eh, i interpretat per la banda Sect, una banda de Barcelona, fixeu-vos-hi Eh, fixeu-vos a vosaltres com, com està el tema. <laughs> A més a més han aconseguit realment un so bastant eh, dels anys 80, eh? un, un, una banda eh, que van registrar, com us he dit, el 2012, Self-Tiled, eh, molt bon disc, la veritat, una curiositat eh, bastant, bastant... La veritat és que han, han aconseguit aquests sons i aquests sons i aquesta contundència eh, i originalitat de, del punk rock dels 80. Un, un disc eh, produït, eh, produït i editat per Discos Enfermos. Bé, encara tindrem temps, em sembla, per, per sentir un altre tema dels Sect. Ara sentirem el tema de We Carry Their Crosses, que és el tall 10 de Self-Titled The Sect. Thank curiosos aquest sect de Barcelona. Eh, dir que la componen mm, gent també de Drum Dead i de, també la banda eh, originària d'allà, de, de la capital catalana, amb, amb Belgrado també, una banda que ens va visitar aquí a Silla fa uns mesos. Bé, i passarem a una altra banda també amb una veu femenina, ja una banda bastant més antiga, ja no tan, no tan, no tan actual. Uh, no sé si algun de Valtros l'heu sentit, una banda que tenen, la veritat és que bastanta trajectòria, eh, una banda que va iniciar-se justament al seu primer concert eh, al, el cine ocupat que, que ja fa un parell d'anys que ha fet Eh, que ha fet aniversari, per dir-ho d'una manera, el Cine Princesa de Barcelona. Eh, es va iniciar allà el 95, eh, una banda de Barcelona també, eh, que, va, que va treure una primera maqueta el 97, una segona maqueta el 2000, un disc amb les cançons antigues d'alguna maqueta amb alguna nova el 2002, i el CD, mm, un CD del 2005 hasta que reviente. Eh, I bé, surten un parell de recopilatoris eh, de, sempre vinculats en centres socials ocupats i dintre de l'escena eh, anarco-llibertària, per dir-ho d'una manera. Eh, els primates eh, el 2001 varen fer una petita gira europea i dir que l'Ester, la cantant, també eh, també apunta maneres, no? Eh, dintre d'aquest ressorgir de veus femenines i participació femenina eh, a dintre de les bandes, cosa que podríem eh, podríem reafirmar <laughs> i afirmar que, que fa un parell de dècades era algo com bastant excepcional, no? la participació femenina eh, dintre de grups de, de l'escena. Eh, Bé, aquí teniu eh, eh, els primates de Barcelona eh, amb el tema, amb el tall 8, Hazlo tu mismo. No me hacer, pues bis, <laughs> rock and roll, hardcore, eh, punt, punt accelerat, eh, podríem definir de moltes maneres. Eh, banda amb molt bones lletres, recomanable des d'aquí, molt recomanable, sobretot amb tots els treballs que, que ja tenen. Bé, com us comentava abans, eh, el nou cop repressiu contra els anarquistes i els, els nou detinguts eh, podem dir que va ser el passat, dimec el passat dimecres 28 eh, ens tornàvem a despertar amb aquesta amarga notícia eh, que els nou eh, de que nou companys han estat segrestats i deu espais envaïts pels esbirros policials dels Mossos, dels cossos dels Mossos d'Esquadra a Sants, al Clot, a Gràcia, a Sant Andreu del Palomar i a Manresa. Entre els espais i en cases particulars i l'Ateneu Llibertari de Sants doncs s'han enduit eh, material tan perillós eh, com, com esprais, banderes, ordenadors, llibres, etc. Coses perillosíssimes. Uh, bé, el, el de sempre, tot el muntatge que, amb el que estem acostumats. Un altre pic, la mateixa història, portes a terra, eh, Mossos d'Esquadra, amenaces, escorcolls, desperfectes, material comissat, cops, detencions, càmeres sensacionalisme mediàtic, que això els hi va molt, això de demostrar aquesta, aquesta força, eh, aïllament, bé, la nostra reacció, mirada, ràbia, cridades, impotència i solidaritat. L'operació és la quarta part d'una sèrie de ràgies que, en la que es tenen acostumats últimament els cossos policials com contra els anarquistes i el món llibertari que començà el desembre del 2013 amb el segrest de les companyes Mònica i Francisco, seguida de les operacions Pandora, a la que anomenaven ells, eh, com els agrada anomenar aquestes macrooperacions que fan, Eh, Operació Pandora, que va ser el desembre del 2014, i Pinyata al març del 2015. El mateix dia de l'operació, a més, eh, prorrogaven la presó preventiva a Mònica i Francisco. El total és de més de 60 persones encausades, a més del registre gairebé eh, de tots els espais anarquistes de Barcelona i voltants i alguns de Madrid. L'objectiu de l'Estat personat aquí amb l'Audiència Nacional i la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra eh, és a regenerar l'enemic eh, intern i l'amenaça terrorista desapareguda amb el cessament, com us deia abans, de l'activitat armada ETA a través de la construcció d'un inexistent entramat terrorista del que sempre xerren. Eh, per una altra banda, també eh, un altre dels objectius és atemorir, controlar i frenar l'abans de les idees i pràctiques anarquistes on, aquest és, on es consoliden últimament amb el panorama que tenim eh, d'incertesa. Eh, per una altra banda, des, volen deslegitimar la tasca de les, dels anarquistes en un context d'institucionalització de les lluites. Bé, creiem que les actuacions de pertinència i organització criminal amb finalitat terrorística, terrorista i col·locació eh, d'artefactes explosius són com ridícules, i més ridícules quan no hi ha proves contundents que, que, ho, que ho afirmin. No, no obstant això, eh, es veu com un cop més l'Estat segueix declarant la guerra a la dissidència política i nosaltres eh, sempre intentarem seguir sense acceptar ni la justícia en els termes en el que opera l'Estat. A més, considerem que el terrorisme és l'explotació i desigualtat econòmica, l'opressió política, la propietat privada, l'arbitrarietat de les lleis, el patriarcat, el consum desmesurat de recursos, la destrucció del territori, el control social. Terrorisme és el capital, és l'Estat, les seves conseqüències i, les, i els seus defensors. No ens hem de fer enrere, hem de persistir en la solidaritat, la companyonia, la lluita i la lluita. Si desitgem que ens arrepleguin i, i minorem la marxa, més fort hem d'espigar, hem d'espitjar, més en fort hem d'arribar. Quals, qualsevol gest compta, però actuem on els hi fa mal, allà on nosaltres ens enfortim. En aquest sentit, Animem a donar suport a les companyes i als companys afectats. Per exemple, escrivint cartes de solidaritat, difonint informació sobre la seva situació, eh, organitzant actes per recolzar-les eh, econòmicament, entre altres coses. Això és un, un article que va fer la coordinadora llibertària de Mallorca, eh, informant sobre, sobre tot aquest, eh, tota aquesta engegada d'operacions repressives contra el moviment llibertari anarquista. Bé, i seguint amb, amb, el, tema, amb el tema musical, eh, seguirem amb la amb el recull, aquesta, aquesta compilació francesa Eh, d'on hem sentit un parell de temes abans. A veure què us sembla aquesta. Voici la triste histoire des amants délaissés. Je n'irai plus te voir en 69 l'été. aquests, aquests collabos, així és com es diuen, collabos. Acabem de sentir la cançó ET69, eh, una banda de Brest, de, de França, eh, com us comentava abans, eh, una de les bandes eh, que inclou aquest, eh, aquesta compilació anomenada Chaos en France 2, on, on hi ha, òbviament, el volum 1. Eh, aquesta banda, Collavos, és una banda que va estar activa entre el 1982, el que es va, l'any que es va formar, fins al 85, i després es va retrobar després de deixar-ho del el 2015, fins fa poc, fins ara eh, el Caos en France 2, aquest, aquest disc compilatori on surten realment, com us he comentat abans, bandes molt curioses de l'escena eh, punk rock francesa, eh, es va editar el 1984 i com he comentat tantes, eh, es va reeditar el 2012. Collabos és una banda que durant la seva trajectòria del 82 havent-ho deixat una temporada eh, llarga, eh, del 82 al 85 fins que van reprendre el 2015, tenen una demo, dos LPs i surten a quatre compilacions i també surten a un, a un disc en directe. Bé, i seguirem, seguirem amb una altra banda d'aquesta compilació i amb aquesta escena francesa tan curiosa, amb aquests sons tan peculiars, eh, amb una altra banda, eh, un, una banda anomenada Mopo Mogo, i sentirem, eh, sentirem la cançó Pouvor. Pouvor, no sé si es pronuncia així, com us he dit abans tinc un francès de l'hòstia. <laughs> I bé, aquesta banda francesa, eh, formada cap als anys 80 també, eh, eh, hem de dir que està, surten en aquest compilatori de Chaos en France 2 i, i està extret del seu single cosa que aquesta banda té un LP i un single només, tret dels, de l'únic single que, que varen treure, eh, anomena, eh, anomenat amb dos temes, que és Povor més Fuck Off, eh, editat el 1900 83, nada más i nada menos. Eh, i, editat, i editat en aquesta recopilació de Caos en France per Chaos Records. Bé, eh, tenen també un, aquest LP únic que tenen, està editat al 2010. Bé, aquí teniu Mopo Mogo, Pufó. Pufó. pouvoir, pouvoir voir. Bé, com us comentava antes, eh, amb el tema de, de la nova fase del cas Pandora, amb aquests nou detinguts, eh, el jutge Juan Pablo González ha acordat, ha acordat un empresonament, una persona empresonada, encara no sabem amb quines, amb quines acusacions, com, com ens tenen, com us deia, com us deia, encara com ens tenen acostumats, tants detinguts i tantes d'això, i després no tenen ni proves ni proves contundents per acusar de terrorisme, amb el que últimament ens tenen acostumats a tenir en boca. Eh, un empresonament, cinc llibertats sota una fiança de 5.000 euros, eh, una amb una fiança de 4.000 euros i dues llibertats amb compareixença setmanal i retirada del passaport. Vuit detinguts han, eh, han abandonat els calabossos de l'Audiència Nacional Espanyola pocs minuts després de les 5 de la tarda eh, del, del, del 30 d'octubre passat eh, després de que els seus advocats dipositessin els 29.000 euros eh, conjunts de fiança al compte corrent del jutjat central d'instrucció número 3 que presideix el jutge Juan Pablo González. El nou detingut, veí de Sants i advocat laboralista de professió, l'han traslladat en furgó policial, els Mossos, fins al centre penitenciari de Soto de Real, eh, a l'espera que el magistrat examini els informes dels Mossos i el material confiscat durant els escorcolls. <laughs> o sigui, et traslladen a Madrid, eh, més gastos eh, més gastos públics, perquè el, el senyor jutge a Madrid eh, examini el, ma el material que té, llibres i, bueno, terrorisme, terrorisme perillós. En fi, eh, per concluir una mica tot aquest tema de la nova operació Pandora, ens solidaritzem des d'aquí, des del programa Sintonies Fora Corda, amb, amb tot el que ha representat tot, aquests, tot aquest muntatge de, de, de demostració, no? de, de demostració de força, que és, sembla ser que és més aviat això, eh, de, de, de les forces de, de les forces de repressives de la policia catalana dels Mossos d'Esquadra quan, com us deia abans, amb declaracions del jutge que instrueix el cas, eh, va pressionar-lo perquè li donés l'ordre de poder escorcollar i detindre tota aquesta gent, quan no va ser eh, com hauria Eh, suposadament de ser, eh, de, de, de decretar-se o de donar l'ordre al jutge, sinó que els cossos policials, com podeu veure, eh, ja pressionen els jutges perquè puguin tenir eh, carta blanca en fer, en desenvolupar tots aquests muntatges policials contra, contra la dissidència contra la dissidència eh, que, que hi ha i qüestiona tot aquest sistema de merda que tenen muntat i que, i que està tan podrit i que tard o d'hora va caient a poc a poc. Bé, ara canviant de tema, canviant de tema musical, ara a veure què us sembla aquest tema. Школьные классы суют избирателей. В душных комнатах тухнут кабинки. Пахнет потом и веет контролем. Полы подметены, стабильность готова. Освободи, освободи, освободи брусчатку. Освободи, освободи, освободи брусчатку. Унитазы начищены, курицы в штатском, призраки Жижика смытые в сортире, Емлец зачищен, у Чирикова недопуск, феминистки отправлены в декретный отпуск. Освободи, освободи, освободи, Рощадку, освободи, освободи, освободи, Рощадку. никогда не поздно стать госпожой. Дубинки заряжены, крики все громче. Разомни мышцы рук и ног. Полицейский лижет у тебя между ног. Освободи, освободи, освободи Хрущевку. Освободи, освободи, освободи Хрущевку. Здесь вообще-то какая-то хуйня творится. Египетский воздух, полезен для легких. Сделай так пир на Красной площади. Проведи буйный день среди сильных женщин. Найди на балконе лом, освободи а брусчатку. Тахрир, Тахрир, Тахрир, Бенгази, Тахрир, Тахрир, Тахрир, Триполи. de sentir un tema de l'espaci Pussy Riot, una banda, com heu pogut veure, russa, una banda formada el 2011. Heu sentit la cançó The Liver Pavement, el tallo del disc Kill the, Six, the Sexist, eh, també enregistrat el 2011. Eh, dir que eh, les Pussy Riot, pels que, i per les que no ho sabeu, és un col·lectiu de protesta, podríem dir, pseudopunk, punk feminista en la seva essència, que fa música i performance a llocs públics com a mitjà de protesta per la situació, sobretot, de la situació política actual i sobretot la situació de les dones a Rússia i en contra de les campanyes eh, incidint sobre, contra les campanyes del primer ministre eh, Vladimir Putin. <laughs> Un, un, aquest sí que és un autèntic terrorista. Eh, com xerram abans eh, de tot aquest tema de la dissidència i la repressió eh, que hi ha entorn de tota aquesta dissidència, eh, aquest és un gran exemple no? d'aquest col·lectiu que fa aquestes històries. No? Dir que es van fer, eh, Pussy Riot es van fer conegudes perquè el 21 de febrer del 2012, durant un concert improvisat sense autorització a la Catedral de Cristo Salvador de Moscou, tres dones de la banda van ser eh, arrestades, van ser detingudes i acusades de vandalisme, sobretot per la, per la pressió eh, del poder que té, podríem dir encara eh, l'església ortodoxa allà, no? allà a Rússia. Les tres detingudes són estudiants de periodisme, filosofia i enginyeria a la Universitat de les Universitats de Moscou. El seu judici es va iniciar a finals de, de juliol de, de, de, del 2012 i, i van ser condemnades a dos anys de presó, cosa que hi ha hagut molt recolzament i moltes campanyes eh, eh internacionals Eh, tot, sobre, tot, eh, sobre tot aquest tema. Bé, també de Moscou ja, ja sabeu que mm, últimament hi havia molts casos amb, amb la repressió eh, amb la repressió que, que pateixen el col·lectiu gai i bé, dir que eh, fins i tot l'excampeó ara que us deia eh, a nivell de recolzament a l'excampió mundial i conegut, el Gary Kasparov, Eh, que pretenia assistir a la lectura de la sentència en el judici va ser, <laughs> va ser detingut i li van fotre una pallissa, perquè veieu eh, quina quina s'engasten allà, no? Quasi, quasi com les d'aquí. I bé, dir que eh, les dones en, en, han tingut una considerable simpatia eh, aquestes tres detingudes a Rússia com, el, com a internacionalment eh, per, per, pels maltractaments eh, mentre estaven detingudes, que això va ser bastant escandalós també. El judici va ser comparat per molta gent eh, com us deia, internacionalment i per observadors estrangers com un, un judici espectacle, <laughs> això d'aquests grans muntatges als que les grans potències també estan acostumades. Bé, dir que aquesta, aquest col·lectiu punt feminista, per anomenar-lo d'alguna manera, eh, té, fa les seves performances amb una estètica molt peculiar, amb muntanyes de colors i tal, i com a punt eh, anomenar el doctor Nou, el senyor doctor Nou, entre altra gent que eh, s'ha solidaritzat eh, amb aquesta causa, de les Pussy Riot, el Doctor Nou, que és el guitarra dels Bad Brains, banda que hi hem posat alguna vegada aquí en, el, en anteriors programes, va fer unes declaracions fa poc en recolzament eh, aquestes preses polítiques, podríem dir, de les, Passo, de les Pussy Riot, que per cert vaig llegir un article l'altre dia que el Doctor Nou ara està hospitalitzat per no se sap quina causa. Bé, ara seguirem amb seguirem amb una banda bastant més canyera. Prepareu-vos per si us estàu mig dormint. Prepareu-vos perquè ara ve Candelita de la Fina. Escolteu i pareu orella. de sentir els What Happened Next i després què? Després què? Eh, una banda de San Francisco, d'Estats Units, eh, una banda que, que, va, que, que ha tret ja 4 LPs, un EP, 6 singles, ha sortit amb 8 compilacions i ha fet dos splits compartits amb altres bandes. I a més a més té un, un treball en format de casset, del, del vell casset, del format Eh, que alguns als anys 80 i 90 eh, estàvem acostumats <laughs> perquè no hi havia una altra cosa a part del vinil eh, a utilitzar. Bé, eh, és una banda que és de cap als anys 96-98 i heu sentit la, can la cançó Brutiful, eh, perdoneu, la cançó Exploitation, Assimilation i Violence al tall 4 The Beautiful Fairing, que és un, un, una, un LP editat l'any 2000. Bé, una banda que, que podríem anomenar o cali qualificar de banda de trashcore, amb crossover, eh, una mica crust i tot, amb lletres super anticonsumistes i antiimperialistes. I bé, dir com a peculiaritat que només tenen un guitarra. I ara, per acabar, eh, posarem un parell de temes d'un gran descobriment. Eh, gràcies a, al nostre amic i, i entès en la matèria, en Xustrol, des d'aquí un agraïment. Eh, un gran descobriment d'una banda de Califòrnia, de Los Angeles, dels Estats Units, els Transplants, de Transplants, una banda formada el 1999, una banda mm, de punk rock, rap rock, rock and roll accelerat, eh, ara ho podreu, ho podreu veure i si més no <laughs> li podreu posar l'etiqueta que a vosaltres us vagi millor. Eh, format, eh, una banda formada per en Tim Armstrong, eh, de veus i coros i guitarra, eh, eh, que també estava a la banda ja tan coneguda que em sembla que ja varen posar en anteriors programes, com és la banda de Rancid o la banda d'Operació Ibi, que també la varen posar. També amb ells toca el Big Ruggiero, Rugiero, que, és de, que era de la banda Slackers, més dos membres més de Rancid, el guitarra i el baixista, més en Travis Bay, mm, Barker, que és el bateria de Blink eh, 182 i de, de, de Boxcar Racer. Bé, eh, i en referència al cantant eh, i als, al baixista i al guitarra d'aquesta banda de Transplants que to toquen a la banda Rancid, tan coneguda, eh, una banda tan coneguda de Califòrnia, formada a Berkeley cap al 91, que encara toca i té, realment té molta discografia, té nou discs eh, i fa un estil punk rock, ska, ska podríem dir, oi? I bé, eh, ara sentirem el tema de See It To Believe, eh, eh, tu pots veure, eh, que és el tall 2 del disc In a War Zone, eh, que és el, el penúltim disc, em sembla, o el, el penúltim o l'últim, ara, ara no estic segur. Eh, editat per Epitaph Records el 2013. Bé, aquí teniu, aquí teniu una canya de banda de Transplants. Transplants. eh? El pròxim dia no em podré estar de posar-vos algun tema més dels boníssims que té aquest disc dels transplants. Eh, I tornarem a comentar aquesta gran banda de punk rock de, de Califòrnia, dels, An dels Àngeles. Eh, fins aquí no ens don permès el temps, fins aquí ten, heu tingut el programa d'una hora i mitja de Sintonies Fora Corda, eh, esperem aviat que ens, podeu, que ens pugueu sentir de nou amb noves propostes musicals i algun tall d'opinió d'aquesta actualitat que ens envolta, d'aquesta crua realitat que ens envolta. Vinga, fins al pròxim dia, eh, salut, bona nit i tapeu-se. Thank you.